Radia Wtorek, 31 marca minęła 23. Radosław Mróz, zapraszam na serwis Trójki. Wichury szaleją, strażacy pracują. Było ponad 1300 interwencji. Ostatnie chwile na pokładzie Airbusa, który rozbił się w Alpach, to najpewniej nagranie z telefonu komórkowego jednego z pasażerów. W tym serwisie także 6 miesięcy rządów Ewy Kopacz oczami koalicji i opozycji kontynuuje dokonania albo też zaniechania Donalda Tuska. Pani Kopacz nie ma się z czego cieszyć. Bardzo silny wiatr w Polsce, huragan Niklas tej nocy przejdzie przez nasz kraj. Już wichury wyrządzają poważne szkody, są uszkodzone budynki i powalone drzewa. Od wczoraj strażacy interweniowali ponad 1300 razy, informuje Paweł Frontczak, rzecznik strażaków z informacji wstępnej, bo ona cały czas ewaluuje. W tej chwili mamy do czynienia z uszkodzeniem około 50 dachów na budynkach mieszkalnych i gospodarczych. To są głównie budynki w województwie wielkopolskim, opolskim oraz lubuskim. Na Opolszczyźnie z Zamku Piastów Śląskich w brzegu silny wiatr zerwał część dachu. Cenne eksponaty musieli zabezpieczać strażacy, mówi Dariusz Kulawinek z miejscowej Straży Pożarnej niesprzyjające warunki atmosferyczne nie pozwoliły strażakom zabezpieczyć tego dachu z zewnątrz. W związku z tym podjęto działania e, zabezpieczenia tego dachu od wewnątrz, jak i również zabezpieczając poszczególne cenne okazy, które były podane do, do renowacji. Synoptycy ostrzegają, że w porywach siła wiatru będzie przekraczała nawet 100 km na godzinę. Dramatyczne nagranie ostatniej sekundy lotu przed katastrofą samolotu Germanwings zostały zarejestrowane na telefonie komórkowym prawdopodobnie jednego z pasażerów. Do takich informacji pochodzących z kręgu śledczych prowadzących dochodzenie dotarł Parimacz. W katastrofie, do której doszło tydzień temu, zginęło 150 osób. Z nagrania wynika, że pasażerowie zdali sobie sprawę z tego, co ich czeka. W różnych językach dało się słyszeć na nagraniu okrzyki Mój Boże! Można także odróżnić co najmniej trzy uderzenia ciężkim przedmiotem, co pozwala sądzić, że kapitan samolotu usiłował do ostatniej chwili sforsować zablokowane od środka drzwi do kokpitu, za którymi zabarykadował się drugi pilot, samobójca, sprawca tragedii. Najprawdopodobniej kapitan usiłował rozbić pancerne drzwi butlą z tlenem lub gaśnicą, krzycząc przy tym na litość boską otwórz drzwi. Dalej słychać nasilające się krzyki trwogi. Te dźwięki z kabiny samolotu są identyczne z tymi, jakie udało się odczytać prowadzącym dochodzenie, którzy analizowali czarną skrzynkę z nagraniami audio, jaką udało się odnaleźć na miejscu katastrofy tuż po tym, jak Airbus A320 rozbił się uderzając o stromą, skalistą ścianę. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Ewa mówi o sukcesach i o tym, że przez pół roku zrealizowała połowę obietnic z expose. Opozycja powodów do świętowania nie widzi. Przekonuje, że to słaby rząd Rząd w serwisie Polityczne Komentarze po konferencji szefowej rządu, która podsumowała sześć miesięcy sprawowania władzy. Agnieszka Rucińska. Premier Ewa Kopacz chwaliła się malejącym bezrobociem, waloryzacją rent i emerytur oraz tym, że ważne miejsce w polityce rządu zajmuje polityka prorodzinna. Szefowa rządu wymieniła jeden minus. Nie udało się zmienić stanu debaty publicznej. Radykalizm naszych oponentów narasta. Opozycja podsumowała dokonania rządu jeszcze przed wystąpieniem Ewy Kopacz. Liderzy PiSu i SLD odnosili się do siedmiu lat rządów koalicji, a nie kilku miesięcy urzędowania Ewy Kopacz. Szef SLD Leszek Miller nie dostrzegł żadnego sukcesu sukcesu. Pani Ewa Kopacz y, nie jest y, premierem nowym, tylko kontynuuje dokonania, albo też zaniechania pana e, premiera Donalda e, Tuska. Dla prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego ostatnie 7 lat rządów to lata licznych afer. Pani Kopacz nie ma się z czego cieszyć, jest współodpowiedzialna, ale razem z prezydentem Komorowskim, no i oczywiście razem ze zbiegłym z Polski Donaldem Tuskiem. Agnieszka Rucińska, Polskie Radio. W Hiszpanii to tradycja w wielu miastach są wielkanocne procesje. Do niedzieli będą noszone tak zwane pasos, drewniane platformy, na których ustawiane są figury z drogi krzyżowej, rzeźby Jezusa i Matki Bożej. Często zabytkowe figury ubrane są w aksamitne i jedwabne szaty, zwykle wyszywane złotem i perłami. Zdobią je kwiaty i setki świec. Przy dźwiękach orkiestry platformę, której waga dochodzi do 500 kg, noszą tak zwani costaleros. Do tej funkcji przygotowują się przez lata. Pierwsze procesje przemierzyły już Madryt, Toledo i Sewillę. To jest nie do opisania. Nie umiem opisać, co czuję, kiedy mija mnie niesiony na platformie Chrystus, opowiada mieszkaniec Sewilli. Zwyczaj pochodzi z XV wieku. Wtedy świeccy wierni odtwarzali sceny z drogi krzyżowej, aby dodać sobie otuchy w czasach głodu i epidemii. Od tamtej pory, w trakcie Wielkiego Tygodnia, Hiszpanie przemierzają biczownicy i pokutnicy. Z Barcelony dla Polskiego Radia Ewa Wysocka. To był serwis Trójki. I czas na sport. Adam Malecki. A zaczynamy od raportu medycznego naszych piłkarzy. Arkadiusz Milik po meczu eliminacji Mistrzostw Europy z Irlandią wychodził z szatni obolały z grymasem na twarzy. Nie ma się co dziwić, rywal potraktował go bez pardonu. Faul na reprezentancie Polski wyglądał bardzo groźnie. Jak się okazuje, są też konsekwencje tej brutalnej gry. Napastnik Ajaxu Amsterdam doznał kontuzji kolana i nie pogra w piłkę od dwóch do czterech tygodni. Także kontuzji kolana nabawił się na treningu Hanoweru Artur Sobiech, Sobiech i jego czeka kilka tygodni przerwy. O grze w Bundeslidze, jak Sobiech, czy w Holandii, jak Milik, marzą występujący w drugiej lidze piłkarze błękitnych Stargard Szczeciński. Jutro, co też jest spełnienie marzeń, zagrają w pierwszym meczu półfinałowym Pucharu Polski. Piłkarze ze Stargardu, przypominam, to amatorzy. Grają tam m.in. strażak, urzędnik, magazynier, pocztowiec, a bramkarzem błękitnych jest Marek Ufnal, strażnik więzienny, który jak jest niezwykle dumny ze swojej drużyny. My jesteśmy z tego regionu i może to jest taki cement, fundament. Chłopcy są ze Szczecina, z Gryfic, ze Stargardu, mnóstwo wychowanków. My się z sobą utożsamiamy, my w szatni rozmawiamy ze sobą, długo przebywamy. Przed meczem nieraz jesteśmy trzy godziny w szatni. Nie wiem, czy tak gdzieś jest, problemy rozwiązujemy razem. Może to jest w tym coś takiego, że dajemy radę. My chcemy przychodzić na trening, powiem w ten sposób. Jakaś tam chemia między nami jest, nic tylko się cieszyć. Chłopcy z okolic chcą grać w błękitnych, o to chodzi. Błękitni zagrają jutro z Lechem o 16.30 w Stargardzie. W drugim półfinale pod Beskidzie Bielsko-Biała zmierzy się z Legią Warszawa. Dzisiaj w piłkarskiej Europie w Amsterdamie Holandia grała z Hiszpanią. Na mundialu w Brazylii wygrali Oranie 5 do 1 na Mistrzostwach Świata w RPA w wielkim finale górą Hiszpania, a dzisiaj w meczu bez, bez większego prestiżu Holendrzy wygrali 2 do 0. Mm, dwa gole także w meczu Włochów z Anglią, ale w tym przypadku zakończyło się remisem 1 do 1. Towarzysko grali także na nasi południowi sąsiedzi, Słowacja podejmowała i pokonała Czechów 1 do 0, a jedynego gola strzelił Andrzej Duda. Dla piłkarza Legii Warszawa była to pierwsza bramka w reprezentacji seniorskiej. W jedynym meczu o punkty eliminacji Mistrzostw Europy Belgia pokonała na wyjeździe w Jerozolimie Izrael 1 do 0. Belgia ma 11 punktów, tyle samo co Walia. Dwa punkty traci do nich Izrael. Jeszcze na koniec hokej, bo dużo mówiło się o zmianie terminów rozgrywania kolejnych meczów finałowych. Wielki Piątek nie chcieli grać grać zawodnicy. Działacze więc poszli im na rękę. W związku z tym szósty mecz finału Ekstraligi między GKS-em Tychy i GKS-em Jastrzębie zostanie rozegrany w czwartek, a ewentualnie siódme decydujące o Mistrzostwie Polski spotkanie odbędzie się w sobotę. Tak dziś zdecydowała Polska Hokej Liga. Synoptycy ostrzegają przed bardzo silnym wiatrem i w nocy i w ciągu dnia w porywach nawet do ponad 100 km na godzinę. Do tego jeszcze opady deszczu, deszczu ze śniegiem i śniegu jutro na termometrach od 2 do 7 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Talenty Trójki. Po raz szósty ruszył konkurs dla młodych artystów. Talenty Trójki przyznamy w trzech kategoriach. Teatr, film i sztuki wizualne. Zgłoszenia przyjmujemy od uczelni, instytucji kulturalnych i fundacji do 30 kwietnia. Szczegóły na stronie polskieradio.pl ukośnik trójka ukośnik talenty. A w każdy wtorek o 10.35 w audycji Wykrywacz Talentów sprawdzimy, co słychać u naszych dotychczasowych laureatów. Zapraszam. Katarzyna Borowiecka. Autopromocja. 9 minut po godzinie 23. Iwanka Kunewa i Bartek Gil. Zapraszamy na... Przed godziną zero. malisayo alimampete pafulabe malisayo sayo malisayo مليسا جولارا خلق الموت ولاية الدنيا ساتبولنا جلينا فلو زبليا أمي يسير اللوولو كان يوم في لو كان منو jelilu ko kanu mara fɛn fa ko ni Eh, yeah, amma malima jonga baga jonyo ba yo billa kulunga la bulu yammario majeli jo mawere amma jeli jo majeli jo Allah'ım ve solası canikenni Allah'a Si ya ne bedi mi mola Bakumala mako jamma Bakumala ngaluma Vincent Baje kanu La mere Vincent Lansene kanu de berele Vincent Barkei la kanu no amanga numa é kanu Vincent ala misola nem ela, Oh Malissa Ah oh, oh, no meu, on morano mo mo gojumo Malissa jo kalimapete O Malisa Sa godzinie 23. Więcej muzyki tradycyjnej niż współczesnej w porównaniu przynajmniej z rekomendacjami Artura Orzecha. Dzisiejsze wydanie przed godziną zero w dużej mierze będzie takim swoistym remanentem. Korzystam z tego, że dziś mam przyjemność zastąpić Tomka Żądę. To on powinien tutaj siedzieć za mikrofonem, ale proszę się nie martwić, będzie tu za tydzień i e, z nawiązką zdąży to wszystko nadrobić, ponieważ za dwa tygodnie także Tomek o tej porze. E, a zatem postanowiłem sięgnąć po kilka płyt, które z braku czasu nie trafiły do tej pory na antenę. Oczywiście mówię tutaj tylko o tym paśmie, bo wokalista e, Kasy Made Diabate którego utwór wybrzmiał przed chwilą, pojawił się w trójce no, choćby w e, audycji Magiel Wagli. To fragment jego ostatniej płyty Kirike, która wydana została pod koniec ubiegłego roku. Wróciliśmy zatem do Mali, e, kraju, w którym spędziliśmy całą poprzednią audycję, z tym, że zamiast do Tuaregów, e, tak jak przed tygodniem, trafiliśmy do ludu Mandinka, posługującego się językiem Bambara. Tamtejsi śpiewacy właśnie tacy jak e, przed chwilą Kasemady, e, zwani są griotami i są takimi swoistymi przewodnikami po lokalnej tradycji. Jeden, może nawet dwóch takich śpiewaków jeszcze przed północą się pojawi, ale będą to kobiety. Utwór Sadio za nami. Jedynym instrumentem E, poza głosem był tutaj balafon, na którym zagrał Lancine Coyote. W zasadzie większość e, nagrań dziś będzie opierać się na brzmieniu jednego instrumentu, ale skoro wspomniałem o Tuaregach i jesteśmy przy remanencie, to jako uzupełnienie zeszłotygodniowej audycji chciałem sięgnąć po wydany w 2011 roku album Thomas Teen zespołu Tammy Powodem są przede wszystkim słowa, ale o nich po piosence. جنادك جايد كمنا ورد खुदाए हाँ تركك تلوى سلك من ورتلا لا ورت توير ترنا جنادك دجايل كمن ورتلا إهان The. nami krest. Przypomina o tym, że wszystko kiedyś przeminie, że zostanie zastąpione przez coś innego, że nic nie jest wieczne, a radości następują po bólach. Życie da wszystko, co ma do zaoferowania temu, kto zna siebie, więc mimo wszystkiego, co doświadczyłeś, pozostań czujny. Nie ufaj temu. Spodziewaj się dalszych cierpień. Próbowałem osiągnąć wiele i o wielu kolejnych sprawach myślałem, aby ziścić marzenie mojej duszy. Ale dobrze wiem, że nic nie wydarzy się bez woli Boga. E, w bardziej mityczne, może i baśniowe niż religijne historie, którym towarzyszyć będzie baśniowe, a już e, na pewno co najmniej odrealnione brzmienie, zagłębiać będziemy się do końca dzisiejszej audycji. Zamykając, a przynajmniej na chwilę zamykając temat Mali, sięgam po fragment nowej płyty, która pojawiła się także e, przed tygodniem, w przedgodziną zero. Ten głos należy do Fadimotu Walet Inamud. nanineko neni tako tanamedazo saleoza na tako asa asa asa gudurman tanis tana jin rashi ai wa wa wa wa ene ወደ አንቺ አንቺም ወደ እኔ እኔን ፈጠረ አምላክ ልብሽ ወደ እኔ አንብዬ እንዳቃጠልኩልሽ ባክሽ ውሃ ውሃ ውሃ ውሃ ውሃ ውሃ ታማኝ ልሁንም ካርታታ ሽግር ምግታማኝ ልሁንም ካርታታ አልሙዬ አንቺን መርጃለሁ ካሴቶች ገበታ አይ ውሃ ውሃ ውሃ ውሃ ውሃ ፍቅር የምሉት እንደታለው ነው የምኑት እብደት አለው ነው የነሳየውት አልቡ የእጅ እግር ልለው ባክሽ ውሃ ታቃጠልኩልሽ ውሃ ውሃ ውሃ ውሃ ውሃ ውሃ mitako am zose newazanatako anuye anuye anuye মালিকে তোলা তেঙ্কেলে দর্জে দর্জে হাইজো দানা হলো না চলে আজকে থানা গেলা হাফসা গেলা গেলা গেলা গেলা গেলা গেলা ma, ma, he, fazezita aliko maja yoshana ushagaiga otora kadana otata watana toro mulatana gila haza gila 花ずっと安置服だったんですかなちゃん場所あいおはおはおはおは przenieśliśmy się e, także, żeby posłuchać brzmienia pojedynczych instrumentów. Tene Echo e, w takim swobodnym tłumaczeniu Ja jestem twój, ty jesteś moja zaśpiewał Alemu Aga i akompaniował sobie na e, beguenie, takiej lokalnej etiopskiej dziesięciostrunowej lirze. Myślę, że historia z piosenki Alemu Agi nie stała się udziałem cegłę Mariam Guebru, której za chwilę posłuchamy. E, ją zawód miłosny pchnął do przeprowadzki z Etiopii do Jerozolimy. Tam zamknęła się w klasztorze, z którego od kilkudziesięciu lat już nie wychodzi. Gra na pianinie i nadal zdarza jej się nagrywać, ale z rzadka i z tego, co się orientuje, mm, a może raczej z tego, co orientuje się Francis Falsetto, autor cyklu kompilacji Ethiopics, z którym miałem przyjemność kiedyś o tym rozmawiać, nagrywa tylko dla celów charytatywnych. Dwie ostatnie płyty, podobno nagrane na rozstrojonym pianinie, są do nabycia gdzieś na miejscu. Ja sięgam po nagranie sprzed dekad. To była Tsegue Maria Mgłe a teraz przed nami spotkanie z jeszcze jedną damą z Etiopii. To będzie Asnagecz Werku. E, zaśpiewa i będzie akompaniować sobie, e, wykonując utwór Gueblie. To utwór, który w wersji instrumentalnej spopularyzowany został przez e, Mulatu Astatkę, a dokładniej mówiąc przez film Broken Flowers Jima Jarmusza to na ścieżce dźwiękowej właśnie do tego filmu pojawiło się to nagranie. E, ale to tradycyjny utwór tak naprawdę, znany z wielu interpretacji i dziś e, proponuję ten właśnie, e, tę wersję wykonywaną przez Asnaket Werku, która akompaniować będzie sobie na nieco skromniejszej lirze niż przed chwilą Alemu Aga. Będzie to krar pięciostrunowy. Thank you. ጤማ አልሆንኳት ዘጠኝ ወር አርግዛኝ ጉበልዬ ናንተ ጉበልዬ ጉበልዬ ነረ ጉበልዬ ጉበልዬ ንኔ ዘመድ የለኝ ጉበልዬ ናን ዘመደ ብዙ ጉበልዬ አስቀሩ መሰለኝ ጉብልዬ ምክር እያበዙ ጉብልዬን አሻቅቤ ልሄድ ጉብልዬን አግድሜ ልጣሰው ጉብልዬ ፍቅር እንደ ቁርባን ጉብልዬ የታቁልብኝ ሰው አብረን ተቀምጠን ያልጠገብኩህን እንዴት ተለያይተን ነው ጉዱን ጉብንዬ ናንተ ጉብንዬ ጉብንዬ ነረ ጉብንዬ ጉብንዬ ነኔ እንደንባውራ ጉብንዬ ታይዤ በሳጥን ጉብንዬ ብተኛ እንቅልፍ የለኝ ጉብንዬ ብሄድ አላፈጥን ጎበልዬ እንደ ቀጭን ኩታ ጎበልዬ አንተን ሳጠነጥን ጎበልዬ እንዴት ነው ፍቅራችን ጎበልዬ የቀረው በውጥን አልሰማሁም ነበር ምንድን ነው ነገሩ እንደ ነፍሰ መሄድ ካገሩ ጉብንዬ ነረ ጉብንዬ ጉብንዬ ናንተ ጉብንዬ ጉብንዬ በድሎኝ በድሎኝ ጉብንዬ በደሉ ልክ የለው ጉብንዬ መልሽ አስታወስኩት ጉብንዬ ለልቤ ልብ የለው ጉብንዬ ወዳጅም ጠላትም ጉብንዬ ይሸኛል ሬሳ ጉብልዬ እኔ ስጋ ባሪያ አጣሁ ጉብልዬ በአንተ የተነሳ ጉብልዬ ናንተ ጉብልዬ ጉብልዬ ነረ ጉብልዬ ተብረከረኩ ልፍታ ጨነቀ ልቤ ፍቅርህን በላዬ ሲያከፍተኝ ደርቤ ጉብልዬ ናንተ ጉብልዬ قبلين قبلين قبلين أنت قبلين قبلين قبلين قبلين أنت قبلين Etiopii. Ponownie przeniesiemy się na zachodnie wybrzeże Afryki, tym razem do Gwinei. To kraj, który jakoś zniknął e, trochę z radaru przed godziną zero. Może tak e, w takim razie w następnym naszym spotkaniu pojawi się coś na przykład od Bembeya Jazz National. Na razie tak tylko niezobowiązująco rzucam, bo kto wie, co się w ciągu tych najbliższych trzech tygodni wydarzy. Ale dziś zaśpiewa dla nas Sona Diabate, e, młodsza siostra Seku Diabate, gitarzy gitarzysty zespołu Bembeja Jazz National, zwanego też Diamentowe Palce, w sensie Seku Diabate. Tak był nazywany ze względu na to, jakie solówki potrafił na gitarze grać. Sama Sona Diabate była założycielką zespołu Les Amazons de Guinée, e, szalenie energetycznego zespołu złożonego tylko z kobiet. Ale teraz posłuchamy ją jej w e, bardziej tradycyjnym wcieleniu. Podobnie jak e, Fadimotu Walet Inamud i e, Kasemady Diabate, Sona także jest griotką, ale gra na dość niecodziennym instrumencie, jakim jest gitara akustyczna. Sona Diabate z Gwinei. Na koniec audycji chciałbym jednak powrócić do Mali. Piękno nadal tkwić będzie jednak w prostocie. Jako jedyny środek wyrazu wystąpi Kora, a posługiwać się nią będzie znany wszystkim doskonale Tumani Diabate. W ubiegłym roku ukazała się jej, ukazał się jego album nagrany wspólnie z synem Sidikim, popularnym malijskim raperem, ale ja sięgam dziś e, po płytę z 2008 roku, Mande Variations. Za ostatnią godzinę dziękuję i do usłyszenia mówi Bartek Gil. Trzeci Polskiego